якими дудло напій соснових гілок, втрутився Орел. А примусну голку прочищати дала тобі твоя Ельвіра. Чи може мені сходити до неї по голку? Обличчя Григорія привітне й моложаве, хоча і з бородою вусами, вмить постаріло на двадцять літ, з'явилися зморшки. Гриць трохи знітився, бо цей донжуанистий естонець Юхан заговорив про його наймилішу в світі дружину, і що голку до примуса він забув взяти дома, коли востаннє провідував Ельвіру, батька, матір і сестру. Позичимо в радистів трохи антени, порадив шкідник хлопцям. Тебе так і тягне на шкоду. То йому антенну давай поїзд підривати міною на смик. То антена йому потрібна, щоб примусну форсунку чистити а того не розуміє, що в антені дроти мідні і згинаються, а тут же треба сталевий дріт. Є шмат телефонного кабеля. Стримано, але переможно вигукнув Балабка, зануривши руку в свій плющинський мішок. Тихіше, рано про вогонь думати. Ще до вечора дожити треба попередив бійців наглядач і шанувальник конспірації короб. Розкричались тут, як на базарі. Балабка знову рішуче підняв праву руку, в якій звивався шмат телефонного кабеля. Тут на тисячі примусних голок вистачить. Можу, хоч і зараз склепати голки, врочисто заявив Гриць. А скільки на примусі можна скип'ятити води? Відро? І чекати треба години зо дві, втрутився в розмову Освальд. Не журись, дядю Освальде. Ми будемо пити чай без розтрати, га? Без розтрати. вигукнув притамованим голосом юний Август, смакуючи слово розтрата. Чай матимемо без розтрати, засміявся і суворий короб. Таке тільки ви, Латиші та Август, могли вичурати у своїй граматиці, звернувся він до заступника командира групи. Повільно спливали години. Сонце десь у небі, за товстенним нашаруванням важких, безпросвітних хмар, уже схилялось добрі на спочинок. Дозорні бійці, що стежили за хутором, повідомили, що там ані якогісінького руху. Тільки один раз хазяйка винесла піло свинічі корові. Біля будинку і хлівів німці не залишили ні воза, ні автомашин чи якихось речей. Уже спав на землю вечір, і з усього видно, що карателі більш не прийдуть на хутір, будуть фінішувати, напевно, на південному шосе Кулдига Салдус які інші підрозділи, що пішли від північного шосе, як і десятки інших підрозділів, про що повідомляли в досвіта брат і сестра Гаркаї. Коли смеркало, бійці загону з наказу командирів почали споруджувати на ніч житла. Це були незвичайні землянки фронтового типу з кількома накатами від бомб і снарядів. Навіть не партизанські це були землянки, це були житла зовсім іншої будови. Викопували яму завглибшки у два штики площею, яка дорівнювала двом російським плашнометам. Посередині ставили два стовпчики, які з'єднували сволоком на висоті одного метра, а на сволок клали ломаки, що кінцями спирались на краї ями. Далі залишалось тільки накласти ялинових гілок Стелити покрівлю дерном, який неважко накопати, бо земля ж не промерзла, присипати дах землею і хата на 6-8 осіб готова. В ній можна спати і навіть сидіти, а сніг, що все падав, надійно замаскує землянки від стороннього ока. Не прийшли б лише сюди німці чи межа Кетії ця думка пропікала свідомість кожного. Не прийшли б.